Ni.eus euskarazko lehen posta elektroniko zerbitzua sortu dute. .eus fundazioak bultzatutako proiektua da. Sortzaileen esanetan .eus domeinua sortu zenetik buruan izan dute horrelako zerbitzu bat martxan jartzea, baina emaiak kudeatzeko zerbitzu bat sortzea teknikoki zaltasun handiak ditu. Josu Gualino .eus fundazioko zuzendaria. Bai, ideia hori beti izan dugu bueltaka, eskaera oso jarraia izan delako, eta, bueno, kostatu den arren, teknikoki, bueno, ba, egintu, ba, ba lortu dugu ja martxan jartzea eta denen eskura guztea. Ni.eu zerbitzuak, privatu tasuna, asko zainduko du. Ni.eu zen ezaugarri nagusia da, e, ba, e-mail zerbitzu, doako e-mail zerbitzu bat izatea, ez? Ba, ezagutzen ditugun beste hainbat, bezala, ba, gmail, hotmail, edo hauen antzerakoa. Euskeraz izango da gaina daukasun interfaze guztia, gurekin arrendana, laguntza guztia, hor dagoen e, eduki guztia, euskaraz sortua dela, eta gero privatutasunaren alderdia, eta hori oso garrantzitsua zen guretan. Bi bertsio ditu, bat doakoa eta bestea ordainpekoa. Lehenengoa doako posta zerbitzua sortzea, beraz, hogeita mazegundutan posta sortutan edo. Eta gero badago, bigarren aukera bat, eskaintzen duguna, premium aukera bat, posta personalizatzeko aukera. Hau da, nik nahi bat, nire posta, ni puntu izan beharrean, edo nire enpresaren izena ekin izatea, eta nire posta gehiago personalizatzea, ba, badago premium aukera bat, hilean eh, iru euroren truke, ba, no, personalizatuarekin eta hiru bide eskaintzen dituena. Zerbitzua interneteko erabiltzaile Euskaldunei zuzenduta dago, eta urtea amaitu aurretik milaka email kontu sortzea espero dute.